بسم الله الرحمن الرحيم فصل في المسح على الخفين أما المسح على الخفين فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه وفي بيان مدته وفي بيان شرائط جوازه وفي بيان مقداره وفي بيان ما ينقضه وفي بيان حكمه إذا انتقض Hop, yetib kelgan مسخ بابيد آياه كيم يمخص إتيك shu e, oshig'ini bekitib turadigan oyoq kiyimga masx tortishlik to'g'risidagi fasl bu to'g'ridagi gap bir qancha o'rinlarda ketar ekan, joizligi, mumkinligi, qancha muddati e, u massi joiz bo'lishi uchun, masx tortishlik joiz bo'lishligi uchun bo'ladigan shart-sharoitlar, miqdori qancha bo'lishi, maskni nima sindirishligi, masx singan vaqtida hukmi qanday bo'lishligi, shular haqida mana shu faslda gap boradi. أما الأول فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة رضي الله عنهم إلا شيئا قليلا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يجوز وهو قول الرافضة demak oyoq kiyimga mahsiga masx tortib tortish deb aytaveramiz endi mahsiga masx tortishlik dürüst bo'ladi mumkin umumiy faqih olimlarni nazdida nazarida va e, sahobai kiromlarni omma ko'pchiligini nazarida Alloh ulardan rozi bo'lsin mahsiga masx tortishlik joiz faqat ozgina narsa ya'ni ba'zi bir so'zlar bor shu masxga mahsiga masx tortishlik joiz emas degan mana ibn abbos roziyallohu anhu dan rivoyat bo'ladiki joiz emas. Mahsiga masx tortishlik. Mm, Shiyalarning gapi ham, rofizalarning gapi ham shu edi. Bu gaplar nima uchunligi batafsil aytiladi. Va qola Malik yajuzu lil musafir va la yajuzu lil muqim. Ahli sunna val jamoaning imomlaridan Imom Malik bin Anas radhiyallohu anhu rahimahulloh aytadilarki, mahsiga masx tortish faqat musofir uchun mumkin, muqim uchun o'zini vatanidagi odam uchun joiz emas, mumkin emas debdi. Bu kishini ham dalillari keladi. واحتج من أنكر المسح بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فقراءة النصب نصب تقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقا عن الأحوال لأنه جعل الأرجل معطوفة على الوجه واليدين وهي مغسولة فكذا الأرجل وقراءة الخفض تقتضي وجوب المسح على الرجلين لا على الخفين وروي أنه سئل ابن عباس هل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فقال والله ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة ولا أن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين وفي رواية قال لا أن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين mana masx tortish joiz emas degan kishilarni dalillari keltirilyapti. Hujjat qilishyapti. Masxni inkor qilgan kimsalar bu oyatni, oyat karimada Alloh taolo mu'minlar, ey mu'minlar namozga turganingizda yuzlaringizni yuvinglar, qo'llaringizni tirsaklaringizgacha yuvinglar, boshlaringizga masx tortinglar va oyoqlaringizni oshiqlaringizgacha yuvinglar degan oyatda agar shu nasb qiroati bo'lsa va arjulakum deb. Unda oyog'ini ikkita oyog'ini har qanaqa holatda yuvishlik buyuriladi. Masx tortish emas. Oyog'ini yuvishlikka buyurib shu farz. Chunki bu oyoqlarini o'sha yuz qo'llarga atf qilinyapti o'shalarga qo'shib yuborilyapti ular yuvilar ekan oyoq ham yuviladi endi agar arjulikum deb hafiz jar qiroati bo'lsa arjulikum o'qilsa u oyoqqa masx tortinglar degan gapni bildiradi mahsiga emas oyoq ikki oyog'ingizga masx torting degan gapni bildiradi mana buni rofizalar shiyalar aytgan edilar Demak, e, yo oyoqni yuvinglar, yo oyoqqa masx tortinglar deb tushuniladi bu yaptı. Mas kiyadigan oyoq kiyimimizga, mahsimizga masx tortish haqida ketmayapti gap. Yana rivoyat var ki Ibn Abbos roziyallohu anhumodan so'raldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mahsilariga masx tortganmilar deb so'raganda u kishi aytdiki, Allohga qasam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mahsullariga masx tortgan emaslar Moida surasi nozil bo'lgandan keyin mana bu hozir o'qiganimiz oyat oyoqlaringizni yuvinglar degan so'z nozil bo'lgandan keyin masx tortmaganlar deb turib Ibn Abbos aytayaptilarki, men deydilar shu sahroda yurgan yovvoyi eshakni ustiga masx tortishligim yaxshiroq sevikliroq menga mahsimga masx tortishdi yana boshqa bir rivoyatda o'sha eshagini jildiga eshagini terisiga masx tortishim suyukliroq menga mahsilarga masx tortishdan dedilar ya'ni ibn abbos roziyallohu anhumo shu gapni aytganlar deb kimlardir rivoyat qilyapti bu rivoyat durus rivoyat emas ekan bu yana aytiladi o'z o'rnida lekin har holda ibn abbos nomlaridan shu gap ketgan ekan ya'ni men e, oyoq kiyimimga masx tortgandan ko'ra meni yuradigan eshagimni terisiga masx tortib qo'yganim yaxshiroq menga ya'ni bir eshakni terisiga yo bir molni terisiga masx tortib qo'ysam tahoratli bo'lmasdim. demak oyog'imdagi mahsimga masx tortsam ham xuddi shunaqa tahoratli bo'lmayman Durus emas masx tortish degan mazmunda aytibdilar bu gapni bu demak Ibn Abbas'dan rivoyat qilindi deb masx tortish durus emas degan odamlar shuni hujjat keltirdilar. Endi biz mahsiga masx tortish durust, mumkin, joiz deymiz dalillarimiz. Valana ma ruya an Rasulillah sallallohu alayhi vasallam annahu qol yamsahul muqimu alal khuffayn yawman wa laylatan والمسافر ثلاثة أيام ولياليها وهذا حديث مشهور رواه جماعة من من الصحابة مثل عمر وعلي وخزيمة بن ثابت وأبي أبي سعد الخدري وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وأبي بن عمارة وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم حتى قال أبو يوسف خبر خبر مسح الخفين يجوز نسخ نسخ القرآن بمثله وروي أنه قال إنما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين وكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على جواز المسح قولا وفعلا حتى روي عن الحسن البصري أنه قال أدركت سبعين بدريا من الصحابة كلهم كانوا يرون المسح على الخفين ولهذا رعاه أبو حنيفة من شرائط السنة والجماعة فقال فيها أن تفضل الشيخين وتحب الختنين وأن ترى المسح على الخفين ألا تحرم نبيذ التمر عن المثلث kitobda iborada farqi يوم sizlarda ayni shundaymi sal farqlar bo'lsa aytib turinglar a bosmada xato ketib qolgan joylari bo'lib qolsa agar o'nglanadi shunda <coughs> demak biz oyoq kiyimga masx tortishlik joiz dedik dalilimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindiki u zot aytdilar muqim odam o'zini vatanida turgan odam mahsillariga, oyoq kiyimlariga 1 kun va kecha masx tortadi. Musofir odam 3 kecha, 3 kunduz, 3 kecha masx tortadi dedilar. Bu hadis mashhur hadis. Bu hadisni sahobalardan bir jamoat ko'pchilik rivoyat qilgan. Masalan, Umar roziyallohu anhu kabi e, Ali radiyallahu anhu, Huzaymat ibn Sabit, Abi Sa'd Khudri, Safvon bin Assol, Auf ibn Malik, Ubay Abi Ubay ibn Amara, Ibn Abbos, Aisha roziyallohu anhu ajmain. Mana shu sahobalarda har birlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana bu so'zlarini muqim bir kun, bir sutka bir kecha kunduz va musofir 3 kun kechasi bilan 3 sutka masx tortaveradi, mahsiga degan gaplarini shu ulug'lar eng buyuk sahobalar rivoyat qilishdi. Hatto Abu Yusuf aytadilarki, Abu Yusuf bizi mazhab imomlarimizdan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shogirdlari aytadilarki, shu mahsiga masq tortish haqidagi xabar shunaqa aniq xabarki, hatto bunaqa xabar bilan Qur'ondagi hukm o'zgarishi, to'xtatilishi mumkin deydilar. Ya'ni payg'ambar alayhisolamga tushgan Qur'onda Alloh taolo bizga bir narsa buyurgan bo'lsa, shu narsadan sal boshqacharog'ini, e, masalan, e, hadisda juda ko'p sahobalardan aytilgan bo'lsa, demak, bu hadis o'sha Qur'on tushgandan keyin aytilibdi. Demak, o'sha hadis bilan bu Qur'on e, bu Qur'ondagi hukm o'zgartirish mumkin debdilar. Ya'ni shunaqa ko'p sahoba tartışını tortishni aytganki, agar Qur'onda mask tortish mumkin emas degan so'z bo'lsa ham, mana shuncha ko'p sahabe keltirgan hadis bilan payg'ambarimiz aytganlariga shuncha ko'p sahoba guvoh bo'lishi bilan o'sha Qur'onni mas tortish mumkin emas degan bo'lsa ham shu hadislar bo'lsa mas tortish joiz bo'lib qolardi. Holbuki Qur'onni mas tortish mumkin emas degan gap yo'q o'zi. Qur'onda e, qanday aytilganligini biz o'tgan darsimizda o'qidik. Yana Ibn Abbas ibn uh, Yaqub Abu Yusufdan Yaqub Abu Yusufdan rivoyat bo'ladiki, aytadilar Qur'onni sunnat bilan nasx qilish joiz bo'ladi. Agar mahsullarga mas tortishdagi kelgandek hadis keladigan bo'lsa. Ya'ni mahsullarga mas tortish haqida shu qadar ko'p hadis keldiki, bunchalik sunnat hadis bilan Qur'ondagi biz ba'zi bir hukmni to'xtatilib yo o'zgartirish mumkin bo'ladi. Chunki Qur'on ham, hadis ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelgan vahiydir. Ana shu vahiy bilan e, bu hadislarni ham shuncha ko'p sahaba rivoyat qilishi bilan Qur'onni ham bizga asli juda ko'p sahobalar rivoyat qildilar. Xabari mutawatir degan o'sha juda ko'p e, kishilar tomonidan bir yolg'onga ittifoq qilmaydigan hammalari olibdi-da yolg'on gapirishga deb imkoni yo'q unaqa bo'lishi mumkin bo'lmagan darajada ko'p odam Qur'onni har bir oyatini har bir kalimasini bizga rivoyat qilgan ya'ni minglagan sahobai ikromlar to Abu Bakrdan boshlagan hamma sahobai ikromlar bizga Qur'onni men Rasulullohda o'qidim eshitdim deb o'qib berganlarki bir biriga solishtirsangiz bir xil chiqqan hammasi Demak, Qur'on ham bizga sahobalarning rivoyatlari bilan yetib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Allohdan tushgan kalom. O'shaning uchun e, Qur'onni ham rasa o'rganmoqchi bo'lgan, Qur'on olimi bo'lmoqchi bo'lgan inson o'sha e, Qur'onni rivoyat qilgan sahobalarni ham kimligini, tarixini hammasini bilish harakatida bo'lish kerak deyiladi. Ya'ni Qur'on ham bizga bir kitob holda payg'ambar aleyhissalomga tushib turib, o'sha kitobda tarqatilgan emas. Rasulullah'ın dillariga tushdi, vahiy bo'lib keldi, Cebrail olib keldi bu vahiyni va bu zot aytdilar. Mana shunday sahobalar eshitdilar va ular yod olib yodlarida bizga yetkizdiler. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi sallam vafotlaridan keyin qog'ozga tushirdilar o'sha yod olgan sahobalar. Bu alohida tarix. Xullas, e, mana bunchalik ko'p hadis agar Qur'on hukmidan boshqa bir masalani bizga aytsa, shu hadisni olishimiz dürüst bo'ladi deydi Abu Yusuf. Bu demak e, ulamolarimizni bu nafaqat Abu Hanifa mazhabidagi ulamolar, balki butun islom ulamolari, ahli sunna va jamoatni qoidasi shuki, bizga ibodatni, muomalani o'rgatar ekanlar, ana shunga asos bo'lgan dinimizning asoslari ikkita, Qur'on va sunnat. Ana shu Qur'on va hadis sunnatni qanday tushunishimiz kerak, ulardan qanday foydalanishimiz kerakligini bir ko'rinishi bu. abu yusuf shunaqa deyaptilar ya'ni mahsillarga masx tortish haqida shubha bo'lishi mumkin emas holbuki mana bu yerda mahsiga masx tortib bo'lmaydi deganlar hujjat qilib ibn abbosni gapini aytdilar mana bu rasululloh masx tortganlar buyurganlar degan gapni aytgan sahobalar ichida ham ibn Abbosning nomlari turibdi mana bu gap sahih gap ya'ni biz bilib olishimiz kerak falonchi sahobadan rivoyat qilingan degan hadis o'sha sahoba aytganmi shu hadisni bizga yetkizganmi? yo'qmi ekanligi u kishidan keyingi rivoyat qilayotgan ulamolarning ishonchliligida o'rtada bir uzilish bo'lmasligida bo'lmasa birovni nomini aytib yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday debdilar deb qo'yib o'shan deganmilar deganliklari aniqmi shunga aniq guvohlar bormi buni bilmay turiblar shunday hadis bor ekan deb hujjat keltiraverishlik o'zi durust emas Mana bizga mana shu mazhab zarurligini bir ma'nosi shu yerdaki biz hadis to'plamlaridan hadisni o'qib olib mana men ko'rdim bu qilayotgan masalamiz yo bir qilayotgan amalimiz to'g'ri emas ekan hadisda bunday debdi deb ovoz ko'tarishlik bu johillik bu o'sha hadisni mana bunday darajada tarixini roviylarini tarjimai holini hammasini bilmay turib aytib bo'lmaydi hadis to'plagan ulug' zotlar sahih hadis egalari to'plam egalari Buxoriy kabi kishilarni Alloh rahmat qilsin bizga o'sha sahih hadislarni to'plab berdilar. Ya'ni Rasululloh aytmagan, aytganlarida shubha bo'lgan gaplarni kitoblarga kiritmadilar. Aytgan gaplarini kiritdilar, lekin baribir biz o'sha gaplarni ham tarixini yaxshi bilmay turib, o'zimizcha mana u hadis bor deb ko'tarishga haqqimiz yo'q. Mana bu yerda Ibn Abbos mastoti bo'lmaydi deb hadis keltirildi. Mana bu yerda masx tortishlik joiz, durust deb hadis keltirilyapti va bunda Ibn Abbosning nomlari ham turibdi. Mana bunga biz ishonamiz. <clears throat> Bundan tashqari sahobalar ittifoq qilishgan masx tortishlik durustligiga qovlan va fe'lan og'izlarida ham amallarida ham ya'ni durust deganlar va o'zlari ham tortganlar mana biz kimlarga ergashishimiz kerak o'sha sahobalar mast tortibdilar, biz ham mast tortish durust deymiz. Hatto Hasan Basriydan shunday bir hujjat bo'ladigan dalil rivoyat qilinyapti. Hasan Basri bu tabi'inlardan eng ulug' ulamolaridan islom ummatini Aytayaptilar-ki, men sahobalardan, sahobalar ichidan 70 ta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga islomni eng avvalgi vaqtida iymon keltirib, islom tarixidagi birinchi gazat bo'lgan Badr jangiga qatnashgan. Badr jangiga qatnashgan sahabalar, Badrga qatnashmagan sahobalardan juda ham yuqori martabada turadi. Alloh nazdida va Rasulun nazdida. Badr jangiga qatnashgan sahobalarni Alloh Allah bundan keyin nima qilsalar ham jannatga kiritaman degan. Holbuki ular faqat sunnat yo'lida yurganlar, lekin shunaqa katta xizmat qilib qo'yishdi. Islom rosa zaif vaqtida ular Rasulullohning yonlarida turishdi. Alloh g'alaba berdi. Badrda musulmonlar g'olib bo'ldilar. Shu jangga qatnashgan 70 sahoba hammalari mahsiga mas tortishlik durust deb ra'y qilgan, aytgan. Shuning uchun ham imomimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayh ahli sunna val jamoatning shartlaridan sen ahli ahli sunna val jamoatdan ekanligingga e, dalil bo'ladigan ahli sunna val jamoatga kirishligingni shartlaridan deb turib aytgan gaplari shu bo'ldiki ikkita shayxni afzal bilasan ikkita shayx Abu Bakr bilan Umar bizi shayxlarimiz butun qiyomatgacha bo'ladigan hamma musulmonlarning ustozi payg'ambarlardan Allohning elchilaridan keyin eng so'nggisi Hazrat Muhammad sallallohu alayhi dedilar. U kishidan keyin boshqa payg'ambar kelmaydi. Demak, u kishidan keyingi insonlarning eng ulug'i shu Abu Bakr va Umar roziyallohu anhu. Ana ikkovlarini afzal bilishlik ahli sunna va jamoatda ekanligimiz bitta dalili shu. Ya'ni bu e, xuddi shularni haqlariga tuhmat qiladiganlar bor. Shialar ana o'shalar xalifalikni tortib olib Rasulullohni o'g'illari qatoridagi Ali o'rinbosar bo'lish kerak edi. Rasulullohning o'rinlarini Abu Bakr olib qo'ydi, undan keyin Umar olib qo'ydi deb tuhmat qilib ularga shanlarga yomon so'z aytadiganlar bor va bu bilan ular ahli sunnadan chiqib balki dindan chiqib ketadi agar shu e'tiqodda bo'lsa chunki bizga dinni keltirgan eng ulug' ikkita inson Abu Bakr va Umardir qolganlar ulardan keyin turadi ana o'shalarni afzal bilishliging kerak deydi insoniyatda eng afzali kim desa Abu Bakr va Umar. Allohni payg'ambarlaridan keyin gunohkor bandalar ichida, ya'ni inson deb payg'ambarlardan tashqari insonlarni e'tiborga olinganda eng ulug' ikkita inson Abu Bakr va Umardir. Shuni afzal bilishing va ahli sunna va jamoatdan bo'lishing yana bir sharti mahsiga mas tortishlik durust deb bilishing. Demak, kimda kim bu durust emas desa, u ahli sunna va jamoatdan emas. mahsiga masdor. Ya'ni bu gap nima haqida ketyapti? Qo'lingizni, oyog'ingizni yuvar ekansiz, yuzingizni yuvar ekansiz, kir narsa yuvildi, tozalandi. Bu tushunarli. Endi bizga Alloh va Rasuli shunday yengillik berdiki, sen shu oyog'ingni yuvmasdan ham oyog'ingni yuvolaysan. Nima qilasan? Oyog'ingni ustidagi mahsinga nam qo'lingni surtib qo'yishing bilan oyog'ing yuviladi degan yengillikni berib qo'ydi. Bu go'yo alloh özünü ge işengen, Allah'ın dinini bizga shunaqa oson qilib berganiga shukur aytadigan şükür shukronasi bu masjid har safar masjid kendi alhamdulillah ya'ni mana hozir qish vaqtida turibmiz hammamiz postinda o'tiribmiz 5 vaqt namozga agar 5 marta tahorat qilsa birov 5 marta o'sha mahsini yechib kiyishlik sovuqda oyog'ini yuvishlik Xususan bizdaqa qish bo'ladigan joylarda. Rosa qiyin ishku. Lekin musulmon odam buni qiladi, xohlasa qilsin, shu qilganda savob talab qilsa, inshaalloh savob bo'ladi. Ammo Alloh taolo va Rasul bizga yengillik qilib, ushbu dinimizda yuvmay qo'yaveringlar. Yuvib kiyganmisizlar, endi mast topsanglar yuvganni hukmida barobar bo'ladi deb ruxsat bersa, yo'q menga bu durust emas, mumkin emas degan odam Allohni bizga bergan ne'matiga noshukurlik qilib qabul qilmagan bo'lib qoladi. O'shaning uchun imomimiz Abu Hanifa aytadilar, sen ahli sunna va jamoatdan ekanligining shartlaridan biri e, ikki mahsiga masx tortishlik debdi. Orada bitta so'z qopti va tuhibbal xatanayn qopti. E, ya'ni antufaddilash shayxayn va tuhib tuhibbal xatanayn. ikkita shayx Abu Bakr Umarni afzali inson deb bilasan va ikkita kuyovni sevasan. Ikkita kuyov bu Usmon va Alidir. Usmon Zunnurayn Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita qizlariga uylanganlar. Ummu Kulsum, Ruqayya degan qizlari birlari vafot qilgandan keyin Rasululloh ikkinchi qizlarini ham berdi. U kishi ham vafot qildi. Yana qizim bo'lganda Usmonga berardim dedilar. Usmonni shunaqa yaxshi ko'rardilar. Usmon shunday inson edi. ya'ni eng ulug' musulmonlardan edi. Kuyov deb Rasulullohning kuyovlari sallallohu alayhi vasallam. Ikkinchi kuyov Alidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevikli qizlari Fatimani kuyovlari. Ali karramallohu vajha. Ikki kuyovni sevishlik, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni chahoriyorlari deb 4 ta u kishidan keyin qolgan eng ulug' insonlar xulafoi roshidin ya'ni rasulullohning bosarlariki rasululloh yo'llaridan hech uyoq bu yoqqa qiyshaymay to'g'ri ketgan bosarlari bo'lgan 4 zot ana ikkovi avvalgisi shayxlar Abu Bakr Umar va keyingi ikkovi xatan arab tilida kuyovlar. Ana o'sha kuyovlarni sevishliging va uchinchisi mahsiga masx tortishni joiz deb bilishliging, to'rtinchisi e, xurmoni suvini harom demasliging ya'ni xurmoni suvi xurmo turishligi bilan undan suv chiqib bir qismi parlanib chiqib ketib 3 dan biri qolganida o'sha suvni ichishlik mumkinmi mumkin emasmi degan ulamolar o'rtasida ixtilof bor abu hanifa rahmatullohi alayh shu narsa durust deb bunga sahobalardan dalillar keltirganlar e, ya'ni bu mast qiluvchi ichimlik emas balki chanqoq bosadigan taom bo'ladigan ichimlik deb hisoblaganlar. Buni dalillar o'z o'rnida keladi. Hozir gap bu haqda emas, gap ahli sunna va jamoatda bo'lishligining shartlaridan biri mahsiga masx tortishlik durust deb bilishliging dedilar. Mana bu demak, e, mana hadis mashhur hadis sahobalarning eng ulug'lari Badrda qatnashganlari ittifoq qilib masx tortishi mumkin deb mana ulardan keyin kelgan tobiinlardan Abu Hanifa rahmatullohi alayh ana shu dalillar asosida mast tortishlik bu ahli sunna va jamoatning bir bir ishonchi. Shialar mast tortish mumkin emas deydi, ahli sunna va jamoat mast tortish mumkin deydi deb belgilaydilar. وروي عن أنه قال ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار فكان الجحود ردا على كبار الصحابة ونسبة إياهم إلى الخطأ فكان بدعة فلهذا قال الكرخي Akhaful kufra ala man la yaral masha alal khuffayn. Yana Abu Hanifadan масх ҳақида shunday rivoyat bo'ldiki, men to menga mahsiga масх tortish haqida kunduzni yorug'ligi darajasida aniq bo'lgan hujjatlar kelmagunicha shu hujjatlarga ega bo'lmagunimcha mahsiga masx tortinglar degan gapni aytmaganman. o'zim o'ylab shu yaxshi ekan deb aytib qo'ygan gapim emas bu. Demak, shunaqa hujjatlari ko'p, shu qadar ko'pki, kimda kim mahsiga mas tortishni inkor qilsa, eng ulug' sahobalarni rad qilgan bo'ladi. Va eng ulug' sahobalarni xato qilishgan, ularni mas tortganlari bekor, tahoratsiz bo'lgan, namozi ham durust emas degan bo'ladi. Ya'ni eng katta bid'at ishni qilgan bo'ladi bu gapni aytgan odam. Shuning uchun ham Karxiy degan olim aytadilarki, kim mahsilarga mas tortishi mumkin emas der ekan, kofir bo'lib qoladimi deb qo'rqaman dedilar. Mana shu darajada muhim narsa ekan bu. Mahsiga mas tortish durustligiga ishonishimiz. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال لولا أن المسح لا خلف فيه ما مسحنا yana Abu Hanifa roziyallohu anhu dan rivoyat bo'ladiki, dedilar, agar sahobalar ulamolar o'rtasida hech ixtilofsiz hammasi masx tortishlik durust deb ittifoq qilmaganlarida biz masx tortmasdik ular hammasi ittifoq qilgan uchun biz masx tortyapmiz deb aytgan ekanlar ودل قوله hadha anna خلاف abbas la yakadu yasih. La yasih يصح سلالة shundaymi? bu yerda yakadu ham bor ekan la yakadu yasih ولأن الأمة لم تختلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وإنما اختلفوا أنه مسح قبل نزول المائدة أو بعدها ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حتى قال الحسن البصري حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه يمسح على الخفين <coughs> demak Mana bu gap yuqorida aytilgan gap Abu Hanifani gaplari dalil bo'ldiki, Ibn Abbosning xiloflari mastortib bo'lmaydi degan gaplari durust emas. Ya'ni Ibn Abbos durust gap aytmagan deganlar yo'q. Ibn Abbos aytganlari haqidagi xabar durust emas. Unaqa xabar yolg'on xabar. Ibn Abbos aytmagan gap bu gap deyaptilar. Yuqorida aytilgan gapdir. Va chunki ummat ixtilof qilgan emas. Musulmon ummati, birinchi ummat sahoba ikromlar ixtilof qilmaganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masx qilishliklarida. Ya'ni oyoq masxlarga masx tortganlar, oyoq kiyimlariga masx tortganliklarda hamma ummat ittifoq qilgan. Ular nima to'g'risida ixtilof qildi bo'lmasa ummat desa, faqat bir masalada ixtilof qildi. O'sha avvalgi sahobalardan ayrimlari ixtilof qilishdi. Nimada? mana bu moida surasidan avval masx tortganmilar payg'ambarimizga yo keyinmi degan narsada ya'ni bu yerda oyoqlaringizni yuvinglar degan buyruq tushgandan keyin ham masx tortdilarmi yo o'shangacha tortuvdilarmi degan gapda ayrim sahobalarning gaplari bor ammo rasulullohni masx tortganlarini hammasi aytadilar masx tortganlar deb endi biz uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamda go'zal ibrat namuna bor O kishi bizni namuna har bir ishda bizga andoza o'sha zotni aytgan va qilganlariga biz ergashamiz. Mana Hasan Basri roziyallohu anhu aytadilarki, yana yuqorida ham aytadilar, bu yerda yana bu haqda gapirib aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashabidan 70 kishi menga hadis so'zladi. Rasulullohning e, so'zlarini, amallarini aytib bersa hadis so'zladi deyiladi. Haddasani deb aytiladi. O hadisler şu buldu ki, şu yetmiş o sahabanın hammasi Peygamber aleyhisselamın mahsilerine mahsik tartıyken, körgen eken. Men körgen ben de hadis sözlerdi. Bana ümmet Resulullah'ın mahsik tartıyallarda ıhtılap kuleyken yok. Ve ruviye an Aişete vel Berra bin Azib radıyallahu anhuma anna nabi sallallahu aleyhi ve sellem masahe al ma'ideh. Ya'ni Oysha onamiz roziyallohu anha, Barro ibn Ozib sahobaye kiromlardan roziyallohu anhu. Ulardan rivoyat bo'ldiki, payg'ambar alayhisalom Ba'dal Maida, Maida surasi nozil bo'lganidan keyin masjid topganlar. Ya'ni o'shandan avval topgan deganlarga qarshi gap ketyapti. Va ru'i an Jarir bin Abdul عبد الله البجلي أنه توضأ ومسح على الخفين فقيل له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين فقيل له أكان ذلك بعد نزول المائدة فقال وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة من جرير بن عبد الله بجلي degan sahobadan rivoyat bo'ladi. bu kishi payg'ambar alayhissalom vafotlaridan avval islomni qabul qilgan kishi ekanlar juda go'zal suratli kishi ekanlar hatto hazrat umar roziyallohu anhu bu yarir bin abdulloh bajali bu islom ummatini yusufi der ekanlar va bunga ergashgan qavm to'g'ri yo'ldagi qavm deb aytgan ekanlar va qavmni kattasi o'zini qavmini sayyidi deb aytgan ekanlar. Ya'ni shunday bir payg'ambar alayhisalomni hayotlarining oxirgi vaqtlarida islomga kelib sahoba bo'lgan kishi Jarir ibn Abdulloh bajaliydan rivoyat bo'libdi. Bu kishi tahorat qildilar va mahsilariga mahs tortdilar. Shu to'g'rida u kishiga aytildi. Mahs tortyapsizmi deb so'raldi. Shunda bu kishi aytdiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tahorat qilib mahsilarga mas tortganlarni ko'rganman dedi. Yana so'raldi u kishidan. Bu Moida surasi nozil bo'lgandan keyinmidi yo avval tortuvdilarmi? Mas tortish deb. Bajali javob qildi. Men o'zim Moida surasi nozil bo'lgandan keyin islomga kirganman dedi. Men musulmon bo'lganimdan keyin ko'rganim aytyapman senga. Mana bu sahoba kiramlardan bu kishi ham demak mast tortganlari surasidan keyin, ya'ni umrlarining oxirigacha mast tortganlari va ruxsat berganlari haqida aytyaptilar. Endi oyatda biz kechagi darsimizda o'tgan darsimizda aytdik, e, yuhuşli, yo mast tortishlik ikki holatda bo'lishi mumkin deb. Mana shu haqda gap boryapti bu yerda. Va ammal aya faqat quriat bi kiraateyn fa amalu bihima fi halayn. فنقول وظيفتهما الغاسل إذا كانتا باديتين والمسح إذا كانتا مستورتين بالخف عملا بالقراءتين بقدر الإمكان mana oyat ikki qiroat bilan o'qilibdi. Biz ikki qiroatga ham amal qilaylik. Ikkita holatda. Demak, oyog'ini vazifasi agar ochiq bo'lsa, tahorat qilganda yuvilishi kerak. Agar mahsi bilan oyoq kiyim bilan bekitilgan bo'lsa, ya'ni oyoq kiyim kiygan holatda bo'lsa, bu vaqtida mas tortinglar degan so'zga amal qilib mas tortilish kerak. Ochiq oyoqlarni yuvinglar, mahsin ichida oyoqlarga yuvmasdan mahsilarga mas tortib qo'yinglar. Ikki e, qiroatga ham biz imkon qadar amal qilgan bo'lamiz shunda deb juda chiroyli bunga javob aytibdilar. Va yajuz an yuqala liman masaha ala khuffiha annahu masaha ala rijlihi كما يجوز أن يقال ضرب على رجله وإن ضرب على خفه والرواية عن ابن عباس لم تسح bundan tashqari birov mahsiga masx tortsa oyog'iga masx tortdi deyish mumkin odatda shunaqa gapiriladi endi oyog'imga masx tortyotgandim deysiz maqsadingiz o'sha mahsimga masx tortyotgandim degan bo'lasizda masalan birov oyog'ida yuribdi piyoda keldi desa o'sha oyog'ida mahsisi ham bo'lishi mumkin u mana shu oyoqlarim bilan yurib keldim seni oldingga deganda yalang oyoq keldim degani emas u oyoq kiyimim bor edi degan gapni ham tushunaveradi oyog'ida ursa oyog'ida yursa oyoq degan so'zni demak oyoqni ustidagi kiyim bilan ham tushunish mumkin oyog'inglarga mas tortinglar degan so'zni oyog'inglarni ustidagi kiyimga mas tortinglar poyabzalga deb tushunish mumkin Mana bunday tushunchani ham e'tiborga olish kerak. Ibn Abbos mumkin emas massofchi degan gaplari durust emas. Ya'ni Ibn Abbos bu gapni aytmaganlar, dedilar. E, Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan bu gapni biz rivoyat qildik. Ya'ni e, butun sahobalarga bu kishi hech ham xilof qilmaydilar. Undan tashqari keyingi sahobalar esa mas tortish kerak, tortiladi. Musofir 3 kun, muqim 1 kun degan gapda ابن عباس rivoyat ko'p صحابة القطار ولأن مداره على عكرمة وروي أنه لما بلغت روايته عطاعة قال كذب عكرمة وروي عنه وروى عنه عطاء والضحاك أنه مسح على على خفيه فهذا يدل على أن خلاف ابن عباس لم يثبت وروي عن عطاء عن عطاء أنه قال كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين فلم يمت حتى تابعهم Alloh rahmat qilsin bu kitobni yozgan musannifni. Shu qadar tafsilot bilan aytyaptilar. Shunday bir mas'uliyat bilan yondashyaptilar masalaga. Masx tortish kerak oyoqdagi mahsiga der ekan, shu yapti qanchalar muhim, qanchalar aniq, hujjati bor. Shuni hamma tomondan kelib aytyaptilar-da. O'sha Ibn Abbos roziyallohu anhu men mas topmayman deb aytgan gaplari bu gapni yetkizgan odam Ikrima deydilar. Ikrima Ibn Abbosning quli bo'lgan. Ammo Ikrima juda katta olimlardan. Mana shu Ikrima, lianna madarahu ala Ikrima bu gapni aylanishi, gapni yetkizgan odamlarning ichida Ikrima bor. Rivoyat bo'ladiki, shu Ikrimani Ibn Abbos mas tortishga qarshi bo'lgan degan gapi Atoga yetib kelganda, Ato endi juda katta olimlardan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham o'kishin suhbatlarida bo'lib, bundan afzalini ko'rmadim, katta olim ekan deb tan berganlar, tabiinlardan. Ana shu Ato ya Ikrima haqi, Ikrimani gapi Ibn Abbos masxga qarshi degan gap yetib kelganda, Qola kadaba ikrimatu. Ikrima yolg'on aytibdi dedi. Ato. Va ikrimani o'zidan rivoyat qilganki, Ato va Zahhak degan ikkita olim ikrimani o'zi mahsillarga mastotgan ekan. Masahala xufay. Ya'ni o'zi mastotadi-yu, Ibn Abbos mastotma degan deb aytadimi? Xato qildi u ikrima. Yo aldabdi, yo yolg'on aytibdi, yo xato qildi. Bu dalolat qiladiki, ibn abbosni xilofi o'zi bo'lmagan ekan ya'ni ibn abbos hamma sahobalarga teskari gap aytmagan ekanlar mas tortilmaydi degan gapni ibn abbos degan de, aytgan degan so'z ibn abbos sha'nlariga tuhmat ekan shu ko'rinadi ammo atodan yana shu haqda bir gap kelibdiki ibn abbos mahsilarga mas tortishlikda butun odamlarga sahobalarga teskari edi hamma tortardi ibn abbos tortmasdi ammo falam yamut hatta tabaahum. O'limlaridan avval sahobalarga ergashib, mast tortib keyin o'lganlar. Ya'ni Ibn Abbos vafotlaridan ilgari mast tortish mumkin degan gapni e, amalda ko'rsatgan ekanlar o'zlari ham. Har holda bu masala yechildiki, sahobalarda hech kim mast tortib bo'lmaydi demagan ekanda. Mana mana shu masalaning dalillarini bildik. Endi Malik rahimahullohning gaplariga kelsak, qisqacha aytadilar. Ya'ni Malik nima dedilar? Musofir mas tortaveradi, muqim mas tortmaslik oyog'ini yuvish kerak deb. Bunga bir qisqa javob qilyaptilar. Va ammal kalamu ma'a Malik fa wajhu qawlihi anna al-masha shuri'a taraffuhan wa daf'an lil mashaqqa فيختص شرعيته بمكان المشقة وهو السفر ولنا ما روينا من الحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم على الخفين يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها وما ذكر من الاعتبار وما ذكر من الاعتبار غير سديد لأن المقيم يحتاج إلى الترفه ودفع المشقة, ودفع المشقة إلا أن حاجة المسافر إلى ذلك أشد فزيدت مدته لزيادة الترفيه والله الموفق يعني Molik bilan bo'lgan gapga kelsak deydilar. Molikning gaplari o'sha musofirlar tortadi. Muqim tortib bo'lmaydi, muqim oyog'ini yuvish kerak degan gaplari bor edi-ku. Bu gapga kelsak, mahsiga oyoq kiyimga mahsi tortishlik nima uchun shariatimizda buyurildi? Mashaqqatni daf qilish uchun, ammo son odamdan, musulmon odamdan qiyinchilik ketsin deb va e, taraffuhan, ya'ni ularga bir qulaylik, yengillik bo'lsin deb. Demak, mashaqqat qachon bo'ladi? Bu mahsini qonuniyligi ham o'sha mashaqqat bo'lgan joyda bo'lsin. U qayeru? Safar. Safarda mashaqqat bo'ladi, yechib kiyish. Shuning uchun mayli mastor to'rsin. Uyida mashaqqat bo'lmaydi, u oyog'ini yuvsin dedi. Biz dalilimiz u kishiga qarshi bu masalada. Mashhur hadisda aytdik. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: muqim odamga 3 kecha kunduz mast tortdingiz. Muqim odam mast 1 e, kecha kunduz, muqim 1 kecha kunduz. Musofir odam 3 kecha kunduz masx tortadi deb aytgan mashhur hadislarni keltirdik-ku. Muqim deb aytibdilar-ku Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Dalil turibdi. u kishini qilgan e'tiborlari, ya'ni safarda mashaqqatda e'tibor qilganlari to'g'ri emas. Chunki o'sha mashaqqatni faqat musofirdan qaytarish emas, muqim odam ham mashaqqat chekmasligini buyuradi shariatimiz. Muqim odam ham muhtoj o'sha yengillik, qulaylikka va mashaqqatni daf qilishlikka. Faqat musofirda bu ish qattiqroq, ya'ni muqimdan ko'ra musofirda mana shu yengillikka muhtojlik qattiqroq. Shunaqa bo'lgandan keyin musofirning muddatini qo'shimcha qilib qo'shib qo'ydik. E, yengillikni ziyoda qilishlik uchun. muqim bir kecha kunduz u bir kecha kunduzda mastini yechib oyog'ini yuvishunga malol kelmaydi bir sotkada bir marta oyoq yuvib olish muqim bo'lsa musofir bo'lsa mayli 3 kungacha oyog'ini yechmay yo'lda bo'ladi cho'lda bo'ladi demak 3 kunda bir oyog'ini yechib mahsini yechib oyog'ini yuvib olish unga malol kelmaydi mana buni muddatini ziyoda qilib qo'ydik shu bilan ham muqimni ham musofirni mashaqqat tortmasligiga kafolat bo'ldi dedilar وأما بيان مدة المسح فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين هل هو مقدر بمدة قال عمتهم إنه مقدر بمدة في حق المقيم يوما وليلة وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها وقال مالك إنه غير مقدر وله أن يمسح كما يشاء والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أنه مؤقت وعن أبي الدرداء وزيد بن ثابت وسعيد رضي الله عنهم أنه غير مؤقت يند مسخ muddatini بيانده biz mask tortish mumkinmi mumkin emasmi degan masalan javobini oldik mask tortish mumkin shariatimizda bizni e'tiqodimizda mask tortish mumkin ya'ni mahsalarga oyoq kiyimlarga endi uni qanday holatda kiygan bo'lish kerak bu haqda aytiladi to'g'ri kiyib olib mask tortish haqida tahoratli holda kiygan bo'lish kerak bu haqda alohida gap boradi endi o'shani muddati qancha bo'ladi degan gapni endi bayon qilinyapti. Ulamolar sahoba ikromlar o'rtasida ham ixtilof bor. Ya'ni mahsullarga mas tortishlik bir muddat bilan belgilanganmi yoki yo'qmi degan. Umumiy sahobalar, ulamolar muddat bilan belgilangan dedi. O'qiganimiz hadisga asosida, asosan. Ya'ni muqim haqida bir kecha kunduz, musofir haqida 3 kecha kunduz deb belgilab qo'yilgan. Malik rahimahulloh bo'lsa belgilangan emas deydi. U kishi avval nima dedilar? Musofir tortishi mumkin dedilar. Musofir xohlagancha tortsa bo'lardi. Bir masxisini kiyib olib, tahorat bilan. Bir oy yursa ham yechmay, masx tortaveradi der ekan-da u kishi. sahobalar o'rtasida ixtilof bor shu masalada. Roziyallohu anhu. Mana Umar, Ali, Ibn Mas'ud, Umar Ali haqida gapirdik. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu eng ulug' sahobalardan. Bola chog'idan Rasulullohning huzurlarida payg'ambarning o'g'li deb nom olgan kishi. Faxrlanib aytadilar-ki, men 6-chi musulmonman. Dunyoda 6 ta musulmon bor edi men bilan. Men islomga kirganimda dedilar. 6 dona musulmon bo'lgan ekan yer ustida. Shu 6-chisi Ibn Mas'ud bo'lgan. Mana shu zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen bola vaqtingdanla ustoz bo'lding deb baho bergan ekanlar. Ana shu Ibn Mas'ud, Umar Ali ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Sa'd ibn Abi Waqqas, Jabir bin Samura, Abu Musa Ash'ari, Mughirat ibn Shu'ba roziyallohu anhum. Buyuk buyuk har biri bir olam bo'lgan ulug' sahabalar. Hammasining gaplari bularda. Belgilangan. Bir kecha kunduz muqimga musofirga 3 kecha kunduz deb belgilangan dedi bular. Endi shunday ulug' sahobalardan Abu Dardo, Zayd bin Sabit, Said roziyallohu anhum belgilanmagan dedilar. Malik shuni oldilar. Mana bu sahobalar aytib turibdi, demak qancha masrafsa bo'laveradi. mana Malikni keltiradigan hujjatlar. Vaqtda Jamalik bimaruya ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu balagha bil mashi sab'an va ruya anna Umar radhiyallohu anhu sa'ala Uqbat ibn Amir وقد قدم من الشام متى عهدك بالمسح قال سبعا فقال عمر radiyallahu anhu asabda sunna. Mana e, Malikning hujjatlarini yana avval keltiryaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dan rivoyat bo'ldiki, u kishi masxni 7 kunga yetkizdilar. Ya'ni bir marta oyoq kiyim kiygandan keyin 7 kun mas tortdilar degan mazmunda hadis bor deyaptilar. Yana ulu sahobalardan Umar roziyallohu anhu dan bopdi ki, Uqbat ibn Amirdan so'radi bu kishi. Shomdan kelganida, bu Shomda vazifada turganida Uqba Umarning oldilariga kelganda Mastinga necha kun bo'ldi? Necha kundan beri tortyapsan? Mas necha kun tortadi deb o'ylaysan? deb so'raganda 7 kun dedi. 7 kun dedi. Umar roziyallohu anhu sen sunnatni topibsan dedi shu gapni işte. ya'ni 7 kun deganing to'g'ri dedi mana bu gaplarni molik e, nima qilyaptilar dalil qilyaptilar ya'ni 3 kun emas deb u 7 kun bo'ladimi, 6 kun bo'ladimi, necha kun bo'lsa yoki undan ko'p bo'ladimi, bo'laveradi degan gapga hujjat keltiryaptilar-da. Biz 3 kun dedik-ku, dalilimiz hadisi mashhur. Valanal hadisul mashhur وما روي أنه مسح وبلغ بالمسح سبعا فهو غريب فلا يترك به المشهور مع أن رواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثا ثم تعويله أنه احتاج إلى المسح سبعا في مدة المسح dalilimiz mashhur hadis o'sha 3 kecha kunduz musofirga degan muqimga bir kecha kunduz degan gaplari va e, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mahsini 7 kunga yetkazganlar degan hadis g'arib hadisdir. mashhur emas, sahih emas, g'arib hadisdir. Ya'ni labzida, sanadida bir shubha bor yo bir ikkilanish bor bo'lib qolsa agar e, bir hadisni keltirilishida. U hadislar shunday har xil nomlar bilan nomlanadi. Mana bu 7 kunga yetkizgan degan hadis bu mashhur hadis emas. E, bir g'arib bir kishidan bo'lgan rivoyat bo'lgan ekan, buni ham o'sha e, g'aribligi bor. deb aytadilar. Demak, mashhur hadisni bu g'arib hadis sababli tark qilinmaydi. Mashhur hadis olinadi. Bu endi hadis istilohi degi alohida fan inshaalloh o'z navbati bilan sekin o'rganib boramiz. Holbuki muttafaqun alay rivoyat hamma sahobalar ittifoq qilgan rivoyat 3 kun degan ya'ni hadislar, hadis to'plamlarida uch kecha kunduz degen degan gapga ittifoq qilingan bundan tashqari o'sha yetti kunga yetkizdiler degan so'zni yetti kun emas yetti marta mast tortdilar deb tushunish mumkin ya'ni yettinchi mast tortganlarida keyin oyoqlarini yuvdilar degan ma'noda Summa taviluhu anna huhtaca ila al-mashi sab'an fi muddatil mash. Ayni tarjimasi o'sha mash muddatida 7 e, marta mash tortishga ehtiyojlari tushdi. u degani yetti kun degan aniqlab bizda aytilmadida o'sha aytilgan hadis yettiga degan gap keldi xolos yettiga yetkazganlar deb وأما الحديث الآخر فقد روى جابر الجعفي عن عمر أنه قال للمسافر ثلاثة أيام للمقيم يوم وليلة وهو موافق للخبر المشهور فكان الأخذ به أولى ثم يحتمل أن يكون المراد من قوله متى عهدك بلبس الخوف ابتداء اللبس أي متى أحدك بابتداء اللبس وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف Endi boshqa hadis Jofir Jabriydan Jabir Jafiydan rivoyat bo'libdi. Bu kishi Umardan rivoyat qilyaptilar. Umar aytdilar: Musofir uchun 3 kecha kunduz, muqim uchun 1 kecha kunduz dedilar. Bu gap haligi yuqoridagi mashhur xabarga muvofiqdir. Demak, shuni olishimiz avlodir. 3 kecha kunduzda, 7 kecha yo e, chegarasiz deganda olmasdan 3 kecha kunduzda musofirning muddati ham tugaydi maxsus muddat deganimiz avlo. Yana ehtimoli borki, o'sha yuqoridagi matahduka e, deb bilmasxi deb so'radi Umar ötbeden. Ya'ni e, bu massinga qancha bo'ldi degan gap Okubat ibn Amirdan so'raldi. Umar so'radi-ku, bu so'ragandagi o'sha e, qancha e, bo'ldi deganda Murod mahsini kiyiş, kiygan zamanınge qancha bo'ldi degan gap tushunilsa-da, ya'ni bundan murod birinchi safarga qachon chiqding, qachon oyog'ingga masini kiyding, qachon yo'l tadorikini ko'rding degan ma'noda bu gap. O'shanga 7 kun bo'ldi degan bo'lishlari ham. Ibtidoul lafz. ya'ni bundan o'rtada mahsini yechmagan degan gap chiqmaydi. O'rtada yechib oyog'ini yuvgan bo'lishi ham mumkin. ثم اختلف ثم اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من من أي وقت يعتبر فقال عامة العلماء يعتبر من وقت الحديث بعد اللبس فيمسح من وقت الحديث حدث إلى وقت الحدث وقال بعضهم يعتبر من وقت اللبس فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس وقال بعضهم يعتبر من وقت المسح فيمسح من وقت المسح إلى وقت المسح حتى لو توضأ بعد من فجر الصبح ولبس خفيه وصلى الفجر ثم أحدث بعد طلوع الشمس ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس فعلى قول العامة يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيما وإن كان مسافرا يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع وعلى قول من اعتبر وقت اللبس آه، يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيما وإن كان مسافرا إلى ما بعد بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع وعلى قول من يعتبر وقت المسح يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيما وإن كان مسافرا يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع <coughs> والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس لأن الخف جعل مانعا من سراية الحدث إلى القدم ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت لأن هذه المدة ضربت توسعة وتيسيرا لتعذر نزع الخفين في كل زمان والحاجة إلى التوسعة عند الحدث لأن الحاجة إلى النزع عنده خب Endi ixtilof qilindi bir narsada. Ya'ni biz bilib oldik. Muqim bir kecha kunduz tortadi maqsadini, musofir 3 kecha kunduz. Buni dalillarini ham aytdik. Endi bir kecha kunduz deganimiz qaysi vaqtdan boshlanadi degan masalaga yetib keldik. Shunda ham ulamolar 3 xil gap aytayaptilar. Ya'ni omma ulamo ulamolarning ko'pchiligi asosiy ulamolarda aytgan gap shuki, oyog'ingizni yuvib, mahsingizni kiyganingizdan keyin qaysi vaqtda tahoratingiz ketsa, ana shundan boshlab bir kecha kunduz. Musofir bo'lsangiz, o'shandan boshlab uch kecha kunduz. Bu omma ulamoning gapi. Demak, tahoratingiz ketgan vaqtidan o'sha tahorat ketgan vaqtigacha deb mas tortasiz. Ya'ni e, birinchi tahorat ketgan vaqtidan mas tortasiz. keyin yemas tortsangiz o'sha 3 kecha kunduz bo'ldimi o'shandan keyin ayolingiz tahorat ketadi haligi tahorat ketganingizdan ketkizganingizdan keyingi 3 kecha kunduzdan keyin mahsini kiyganingizdan keyin emas masalan ertalab oyog'ingizni yuvmas kiydingizda o'sha tahoratingiz bilan tahorat ketmasdan xutonni ham o'qidingiz undan keyin tahorat ketdi misol aytyapmiz bunda siz o'sha xuftondan keyin bir kecha kunduz yana mast tortishingiz mumkinda ya'ni torat ketgandan tortib u mastni muddati o'tgunicha bo'lyapti ba'zi olimlar aytadiki yo'q o'sha kelgan vaqtingizdan bir kecha kunduz muqim haqida yo musofir bo'lsa kelgan vaqtingizdan uch kecha kunduz deb aytadi ba'zilar aytadiki masx tortgan vaqtdan e'tibor qilinadi tahorat singanidan emas masx tortgandan masalan birov tahorati borda yana yangi tahorat qilib olaveradi deb tahorat qilib mast tortdi. O'zi tahorati ketmoqdi uni. Ana shu mast tortgandan e'tibor qiladi deydi. Qarang, 3 xil aytish mumkin ekanda bu gapni. Ha. Hatto mana shunga uchoviga bittadan misol, bitta misolni uchovini misolda keltiryaptilar-da. 3 ta toifani misolida. Bir odam tong yotgandan keyin tahorat qildi. va mahsullarini kiydi va bomdodni o'qidi. Bomdod o'qigandan keyin kun chiqishidan avval tahorat sindi. Kun chiqmay turib tahorat sindi. So'ngra tahorat qildi va oyog'iga masx tortdi. Tahorat singandan keyin yangi tahorat qilib masx tortdi. Qachon? Ba'da zavolish shams. Kun oqqanidan keyin, ya'ni peshinga tahorat qildi-da. Kun zoyil bo'lgandan keyin endi tahorat qildi. O'zi tahorat qachon ketdi? Hali kun chiqmay ketdi bomdod namozdan keyin. Tahorat qilib mas endi peshin namoziga mas tahorat qildi va endi birinchi marta oyoqiga mas tortdi, mahsiga mas tortdi. Ammo ulamolar shu yerda nima deydilar? Biz biladigan, amal qiladiganimiz shu. Ya'ni bu odam e, mas tortaveradi shu mahsiga. Ikkinchi kundan quyosh chiqishidan keyingacha ana u kun chiqishdan keyin ekan men qobila deb aytibman avval ba'da ekan hmm. kun chiqishidan keyin tahorat sindi birinchi kuni bomdodga tong yotish bilan tahorat qilib oyog'ini yuvib kiydi va tahorati kun chiqqandan keyin sindi mana shu odam ertasi kuni kun chiqqandan keyingacha oyog'iga mas tortsa bo'laveradi tahorat singan vaqtidan boshlanyaptida Xo'p, ya'ni mahsiga mas tortish biz oyog'iga degan gapni ishlatyapmiz. yana bu gap boshqacha nima bo'lmasin gap masx mahsiga masxar sharda ketyapti muqim bo'lsa shunaqa agar musofir bo'lsa o'sha 4-chi kuni kun chiqqandan keyingacha masxar to'ladi shundaymi ya'ni unda 3 kun edi-da, 4 kuni 3 kun tugaydi 3 sotka o'shangacha ya'ni tora singanidan tortib o'sha 3 sotka ekan Bu tushunarli va shunga amal qilamiz biz. Lekin qolgan ikkitasini ham aytib qo'yaptilar-da. Bunday degan olimlar ham bor, ya'ni birovlar e'tibor qildi kiyish vaqtidan. U nima qiladi u? U o'sha ertalab tong otishi bilan oyog'ini yuvgan bo'lsa, ertasiga tong otishi bilan massinadi u. Oyog'ini yuvmasini kiygandan boshlab bir soatga bo'ladi. Muqim bo'lsa, agar musofir bo'lsa, o'sha 4-chi kuni tong otishi bilan massinadi. Hali torat ketish kutilmagan bunda, massini kiygan vaqtidan boshlanadi. endi masx tortgan vaqtidan deganlar shunga e'tibor qilgan odamlar gap bo'yicha qanday bo'ladi bu holatda masxni qachon tortdi masxni birinchi marta u peshinda tortdi ya'ni ertalab tahorat qilib oyog'ini yuvgan keyin tahorati ketgan lekin birinchi marta undan keyingi tahorat qilgan peshinga tahorat qildi o'shanda masx tortdi-yu mana demak masx tortgandan masx tortgungacha deganlar endi mana shu peshingdan keyingacha bu odamni masxi turaveradi der ekan demak hali biz masx tortishda torat ketmay masx tortishlik haqida bu masalani ham aytdik lekin bu yerdagi misol tahorat ketib masx tortganda demak tahorat avval ketib undan 3 soat keyin tahorat qilsangiz o'sha ayog'ingizga masx tortsangiz o'shandan e, boshlab e, sizni masx tortish muddatingiz boshlanadi deydi bular biz bu so'zni olmaganmiz bu ham ya'ni muqim bir kun musofir uch kun degani ya'ni e, mana shunday olimlar shu oyat hadislarni shunday tushunganlari bor ekan va insof tariqasida buni hammasini aytib qo'yaptilar lekin umumiy olimlarda aytgan gaplarni ham aytdilar e, mana shuni aytib qo'yaptilarki to'g'risi shuki e, o'sha kiygandan keyin tahorat singan vaqtdan e'tibor qilish to'g'ri kiygan vaqtdan ham e'tibor qilmaymiz hali keyin emas tortgandan ham e'tibor qilmaymiz balki kiygandan keyin torat singandan tortib e'tibor qilamiz o'sha muddatni nimaga chunki kiygan maxsus betahoratlikni oyog'ingizga o'tkazishdan to'sib turadi maxsus Siz maxsus betahoratlikni oyog'ingizga o'tkazmaydi oyog'ingiz toratli turaveradi ustida maxsisi bo'lsa qachon endi man qiladi qachon to'sadi desa tahorat singanda shunda betahoratlik o'tmagan bo'ladi. ungacha siz tahorat sinmay turib, o'zi tahoratli, uni yechib yuborsangiz ham bo'laveradi emas, kiysangiz ham hali biror marta tahorat Ki bo'lsa, kiyganingizdan boshlab. Demak, e, mas tartış muddatini o'sha vaqtdan e'tibor kılaylı. Ya'ni tahorat sinib, maqsadingiz o'zini ishini boshladi endi. Endi taharatsizliydi. Ayak oyog'ingizga o'tkazishdan. Chunki bu muddat nima uchun belgilanyapti? E, kenglik uchun, osonlik uchun. her har zamonda kiyib uğruşilik, mumkin bo'lmaganligi uchun shunaqa muddat belgilayapmiz. Demak, muddatda shunaqa kenglik qilishligimiz kerak. Betahoratli vaqtidan boshlanadi desek, demak, tahorat qilganingizdan keyin qancha vaqt tahorat bilan yursangiz, u hisobpas, undan keyin tahorat singanda u yog'ida yana bir sotga siz bemalol yo musofir bo'lsangiz 3 sotga mastorb to'ringda mana kenglik bo'ladi. chunki mahsini yetishlikka bo'lgan ehtiyoj o'sha vaqtda bo'ladi. Ya'ni sizni mast ya'ni torati singanidan bir soatga o'tgandan keyin endi yechib yuvishingiz kerak yoki musofir bo'lsangiz 3 soatga o'tgandan keyin yechib yuvishingiz kerak. Mana shu masalani biz olamiz. Mana mas haqidagi masalalarning bir qismi davomi inshaalloh kelgusi darsda.